irurogeita sortzi urte bituela, eta labo da luze, holtza gainean, bere hitzetan farandularen mundua usteko erabaki hartua zuen, baina zuzenezko kontzertuak emateko grinak bultzaturik proiektu berri hontan murgildu da. Euskal Herriko zenbait irietan, tokiko musika bandekin bere kantuen bertsuen kontzertu jira bat prestatu du. Lenda bizikoa, irungo jaiak estrenatzeko izango da, ekainaren emeretzi hontan eguerditan irungo urdan plazan. Irun iria musika bandako irurogeita bost musikarerekin batera ariko da. Ilusioz beterik dator urko, baina aitortu digunez urduritasun puntu batekin ere. Atera zen uzten handi neke Bai, bai, eh, urturik nago, ez dakit gauza berria da niretzat, gauza formato oso, oso berria, oso komplikatua, eh, zaindu behar da gauza guztiak eta ilusio, izu, ezko daukat, ilusio, izu, ilusio, izu, ilusio, izu, ilusio, izu, ilusio, izu, ilusio, izu, ilusio, Bai. Urko musika bandaz, proiektua zari gara, e, zertan datza, e, labur Bueno, e, ni pesatu nun e, beti, beti banda de musika eta egon dira jotzen estenariotan txikiak, e, pergolak txikiak, e, kioskotan eta hola, eta bueno, ni pesatu ni nire abestikin, igual, konponketa berriak egiten, e, zen sonoria edona bilatzea eta berria. Eta orduan, hori egiteko jarri behar da banda bere lekuan, bere berelekuan ondo, oza, ez da, ez, ez da ondo, ondo kokatuta, e, e, bi alturetan jarrita, eta hola, orduan, e, aurrera, man, bera, proiektuara emateko, aurrera emateko, ordu asko sartu behar da, pentsatzen, hitz egiten musikoakin, e, e arreglistakin, eta hola, eta nek urkizuk egin arregloak, eta hemen dago, ja, saio bat egin genuen Bilbo nahin dela jaia urte bete jaia probatzeko nola zen eta funtzionatzen du asko desberdina ere eh, oso komplikatu da. Aipatu duzu azken jira edo duela irurte egintzen ditu egintzen Hoi zen bai, ez, ez, ez, jira jira oso lagun artean izan zen bai. gauza pamata galgu senillo zen. Mm. Eta orain orain berriro aurten e, eh, karreteran. Bai. E, urte urte bete sabatiko edo hartu duzula bai. aipatu duzu baina bueno hau lantzen aritu. Bai, hau lantzen eta bueno, baina alper errekeria egin, eh? hartu nun <laughs> urte bat, egoteko lasai botata eta ba, bueltak eta bueltak eta bueltak porque gauza, ez da, ez da, ugurritu ba, izait, eh, ez da, kizera, ez, ez, ez. Gauza daude gordetak disco eh, disko duruen barruan, eta nintzen behin atertzen zu mai gainean, eta bueno, mango dugu, ez da, kizera, ez batekin, beste batekin, beste egin, ez da, eta bola, eta azkenean, ba, sabatikoa, baino, kon la makinaria marcha. Mm -hmm. Aipatu dugu, ba, e, musika bandekin, irietako musika musika bandekin ariko zarela, jira berezi hau abiatzeko, e, irungo jaiak abiatzeko aldi berean, irunen eman guztu kontzertu bertako bandarekin, urdani plazan, ekainan emeretzian eguerditan, ez dakit zer suposatzen duen musika banda batekin aritzea, normalen, ba, ez dakit, ba, musikari batzuekin aritzea ba, ba, ba, ba, hori esperientzia berri bat, eta gainea, niretza izango zen, leheneko kantaldia, Eh, goizoko amabitan egu erdian, <laughs> o sea, nik kantatzeko amabitan dagoatu nire estarria hilda. Eh? Baina kalean eta banda de musikekin nire lehenengo aliz izango da. Eh? Eta niretzat horregatik nago urduri, urduri, baina paniko esteniko piskatori mm, funtzionatzen du. Mm bai. Eta eh, duzu konponketak egin behar izan bituzuela? Egina Egin Eta... E, konponketak amabosta bestik, eh, konponketak espezial egindako bandarako, porque lehen konponketak ziren tal talderako. Mm -hmm. Zai musikoak, dira irrogita bos musikoak, eta dira mm, baina mila paginak, eh, idatzitak. Orduan, gu ematen dugu bandari, pendraifen barren pendraifekin dana partitura guztia en propieda publizidad beraintzako eta ordun eh Iñaki Urkizuk egin zuen konpoketak eta bueno oso ondo inde oso ondo inde da. Mira, eh, irunen izango da lendabiziko kontzertua pentsatzen dut horrendik ere entxegatzeko aukera edo beharra izango duzuela kontzertu aitzi. Bai, bai, ba, urrengo asten ja garik nere pianista egontzen ja ensaiatzen mandakin, eta ni urrengo asten daukat bi ensaio bi ensaio tarten, eta ostirala ez dakiz eguna. Eta, bueno, zigur nago eh, musiko gona dira. Irungo banda oso gona da. Eh? eh hortiko iti, ez dakite eh, herri zerri, aipatu dugu hiri bueno, musika ez da, Bai, ez da, da, jira ez da egiteko berrogei kantaldi. da egiteko amar bat ola, nuke komplikatu da, eta ondo landu behar da. Orduan, hagoaz, gero Nafarraldea, ez da, ezin dete esan, momentuz, Nafarraldea, gero gazte izen, gero Bilbon, eh, kostaldean daude beste beste gauza prestatuta eta gero mm, beha, irailen behatzen donostin, konstituzio hmm. plazan hori interesgarria izango da eta gugen jaimene bai e, eh, hmm. abandoi barran Bilboko festan. Bai, aste nagusia. Aste nagusi interesgarri, oi interesante izango da. Mm -hmm, Bilboko bandarekin. Ba, banda seria da. Eta eh, ez dakit eh, eiparaldeko musika bandaren batekin asmoa duzuen eh, edo e, ideia edo Momentuz fatzaten zaigu kontaktuak. Eh, kontaktuak ez daukagu eta bueno, ikusazu dizke Baionara jotea. Baiona banda de musika dauka, ziur nago. Eta, bueno, ez dakit norbaiten nahi bale badu gurekin kontaktatzea, hemen, eh, irungo daletxen bidez, o, o emango izun nire, nizun telefonoa, o nire representanten telefonoa, iruñakoa dira, osea, que mm, gu pres gaude, a ber, a ber, Bayona, <laughs> Bayona, le jambon de Bayon, a ber, <laughs> ba, ber, gu pres gaude. Eh, irurogeita sortzi urtekin, berrogei edo laua marka da luze e, estenatoki gainean, <laughs> baina ikusten dut ilusio haundi izan. Bai, bai, bai, bai, ni oso, oso ondo nago eta gaina ni gaztea ni oso ondo nago eta eta ezin ez, ez, ez, ez, ingo urte ningo dut, ez ez, zer egiten, o, agur ez hmm. dakit, mm momentuz burua oso ondo amabelotuta dukat eta ondo nago eta beti, no, lana, beti nabil jende gazteakin oso, hmm. oso gaztea naiz. Eta, beraz, e, urko musika bandaz da, urrengo proiektu abiatzen duzuna, baina bueno, ez azkena. O, ez dakit, ez dakit, ez dakit zein godu porque igual hau da, eh? hau bandan asunto hau da, porque nahi dugu mintik atera eta hola, eta eh? ez dakit, eh, gauza da lehenengo pausuak ematea oso zaila dira, porque gauza berriak eta hola, eta ba, eta gizert, baina ikusten bat ez du zerrenda, ze abestik dira, dira kantatzeko jende guztiak alean. Hmm. Orduan, izango da pubibiltari bat e, eh, urkogin. Uh -huh, que... Hemen dikampora diozu, eh, ez da Espainia maian, uh -huh. Espainia maian hor gabiltza, gabiltza lantzen, bueno, hasi geha gara, ba, ba, eh, Sevilla, Santiago, Compostela, Barcelona, Madrid, e, eh, hainman, haien bandakin, ba, banda, ba, banda, banda, bandarekin, eta, ondia, eta, hola, proiektu oso, bueno, entretenegarria da, ni nago sartuta eta dizutatzen, dizutatzen. Eh, aurkezpen nahi duzu gero, asko horreratzea da, baina helduen ne, ere eh, Argentinara joteko. Posible, posible da Argentinara jutea kantatzea berriro, eta bueno, aprobetsatzen dut bai, eskapadita egilitzen nahi zibal, demo gehiago ea turista bezala, baina hola, hola, xe, bai, bai, bai. bai. momentuz e, ian emeretziko konzertu nekin geratzen gara, irun burdan ibi plazan, eguerritan, bertako musika bandarekin, e, gogoratuko dugu, ba, eh, abesti arreglatu da konpondu oiez gainere, e, eh, musika bandari galdegin diozula, bertako tokiko kantaren bat edo, bera, bai, esku, bai, hasiko da urrezku batekin eta gero e, e, erdian, deskansu txiki batekin, ez deskansu, banda jotzen du beha bak, bakarren hemengo tema bat. Hmm. Olan, herriko, e, San asuntua, eta ora, bai. hori normala da. Eta gero ni, ba, normalean ez dakit, animatzen, ba, ez dakit, ma naiz, e, hartzen de, nire pianista egin, oi, beste bat joko du, eta oi, auskalo, auskalo, baino, oi, ideia do kabaru aburruan egiteko zerbait e, erdien. Bai. Abisatzeko, zuzendari, haizu, segundu bat, tak, Ongi da, aurko mi esker. Venga, zuei, aurrera.